itt sem, megyek ki. Kapd az orvosságokat az esti, hogy rendbe jössz. Jó? Fölírtad? Mondd azt. Még nem. Nem mentem még ki a vécse, nem ki a szemszor. Mire alkot? Hoppé, itt a kérlek, Ha kapsz mindjárt vizet is, elmegy addig a vécére, meg felöltözted a rendes ruhába. a vizet. Sorry, you know. Maria, third many lost one another. इधर